mat En dag fick en idé Att det skulle band till Amerika sig bege Har du kovan sa Lars? Ja, jag har väl skrapat ihop några kronor sa Salat, det var bra sa Salat, salat När Lars och Mats kom fram till Göteborg Lasse bar en kappsäck men maten hade en korg. Tar du matsäck sa sallad? Matsäck? Nej, det här är några flaskor tiodubbelrenat brännvin det här. Sa Ja, det var bra. sa Salat, samat. När Lars som mat på Nordsjön vakna upp lasten låg och våndades som maten kasta upp. Är du sjuk med sallad? Ja, det, det, det skulle tro är inte fritt eh. Salat, <laughs> det var bra. Salat, salat. När Lars och mat omsider kom och hit båda fing och knog där man gjorde dynamit ska vi stanna salar. Ah, bara vi inte tar och flyger upp i luften då. Samat, ah, det blir bra salat, samat. Fabriken en dag exploderar med en skräll och båda följdes åt upp mot himmelens käll det bär upp första Lars. Ja, jag märker det. Jag får det följa med, ja. Salat. det var bra. Salat, samat. När Lars som matte himlaporten kom Lasse smet igenom men mat fick vända om Nå, hur gick det, skrek Lars. Hur gick det? Det gick käppraka vägen ner till Häcklefjäll. att det var bra, sa salam, samma.